Hoje eu vou dar um rolezinho e eu vou de boa. Pensei na patroa, mas eu quero desestressar. Vou dar um pedido sim, brotar no Mandela. Não vou parar te trair, vou só pra zoar. <laughs> Se prepare, eu tô chegando aí, Mandela é bailando. E o jogo trai. Abre as pernas, joga a bunda em mim, louca de balão, o ritmo é assim. Se prepare, eu tô chegando aí, quando ela é bailão e hoje eu vou trair. Abre as pernas, joga a bunda em mim, louca de balão, o ritmo é assim. Se prepare, eu tô chegando vai. Abre as pernas, joga a bunda em mim, louca de balão. O ritmo é assim. Hoje eu vou dar um rolezinho e eu vou de boa pense na patroa, mas eu quero desestressar. Vou dar um pedido sim, brotar no Mandela. Não vou parar de trair, vou só pra zoar. <laughs> Se prepare, eu tô chegando aí, Mandela é bailão. E hoje eu vou trair. Abre as pernas, joga a bunda em mim, louca de balão. O ritmo é assim. Se prepare, eu tô chegando aí, Mandela é bailão. E hoje eu vou trair. Abre as pernas. ritmo é assim. Se prepare, eu tô chegando aí. Quando ela é bailão e hoje eu vou trair. Abre as pernas, joga a bunda em mim, louca de balão. O ritmo é assim.